nás Jerome Newton! <laughs> to mega slávny! Pamätám si si, ako predal všetky svoje firmy. A zrazu zmizol, ako by ani <laughs> nikdy neexistoval. Úžasné naozaj. Ale tá, tá buď je riadne stará, to kde ste ju zobrali? Ináč s priateľkou vám to veľmi pristane. Ďakujem. Ste spolu bolo? Uh, asi rok. A o týždeň, o týždeň sa budeme brať. No tak to je veľmi vzrušujúce, gratulujem. Zdraví! To je Marni, moja priateľka. Mimochodom, ja som Ben. Valentín Ben ma teší. O, veľmi pekné meno. práv práve som hovoril, že to Benovi, že vy dvaja, tak sebe veľmi hodí, že ste prekrásny pár. O, ďakujeme. A gratulujem blížiacej sa svadbe. Ďakujeme. To sa som Áno, áno, to je pravda. Tak čo, ako ste sa vy dvaja spoznali? Naozaj, no, ako vám to neprekáža? Nie, nie, nie. Ale robí si srandu. Nie, úplne ma to zaujíma. Vážne. Som beznádejný romantik. Z takýchto vecí priam šujem. A ja úplne. taxíku, mm-hmm. zastavili sme na križovatke, bola červená, nie. Zrazu sa pozriem doprava no a v vedľajšom taxíku dala Maja. Zapozerali sme sa na seba a vzniklo medzi nami osudové prepojenie. Jasne. Zrazu naskočila zelená, môj taxík sa bolo rovno za ťa, čo mám? za roh. Preboha, to snad nie. Dokážem odtiaľ zvyšok cesty trpel pocitom stratenej lásky. Takto, šiel som môjmu kolegovi baby Lord Black Jesus. Eh. Čo to je? Tvoje vlasy, kurva. Čo? vám páne? Takže čo, je to nehoda? Ne. Vieš čo, je to úplne jedno. Toto je o mne, tak sa cítim dobre. Vyzerá to príšerné. Olej sa. Vyzeráš ako šmoulinka. Nie, nevyzerá. Dala, vyzeráš ako zasratá šmoulinka. Nevyzerá. Áno, vyzeráš. Teda pracovať na trápiku názor. Teba je nekapil, či nevidíš maratána, máš modré vlasy, kurva! Ja som čítala tú etiketu, viem! Kde je za v Šmolkove? Ja meškám. Ale vlasy to boli neplný. Takže urobila. Chodíte mi robiť, každý na rozumie o tom, či sa mi už páči, či ma priťahuje, alebo či si taká. Taká s ním. Aí ela ceasul. não Am stau așa. Nie, nie stała. No, chiar zic está stau. Nie, nie stała. Jak to pamiętasz? To pojechałeś! Nawet na syna pozor. Drżono! Ty się mi zaliła jaki? vás interpretujem. Prepačte, že meškám. Ani ste si to nevšimli. Nevadí? Chcete, aby som vám robila sandwich? Nie. Poďme na to. Počkaj, Vláško. Je to váš posledný rozhovor s Merilu. A prečo to robíte? Je to terapia. Svetla? Zvuk? ešte vrátiš domov, to vieš. To vieš. Ale tu, tu v Brxide máš všetko. Máš mňa. A teraz je to tam domov. Prečo mi hovoríš, že som nepadný, keď veľmi dobre viem, že si tu nerysný? Bú, bú, bú, bú. Naše vlasy prefarbili ste. Ja neviem. Ja neviem. Ďalšia replika! Áno, áno, ja viem, ty máš, ty máš to malo také strašné veci. Ak stále chceš ísť preč, musíš, musíš si ľuďom dokázať, čo si. Pretože oni, oni si myslia o tebe, že si iba, že si iba obyčajný blázen, ale, ale vy ukážeš, že nie si jeden z zhniezdú ako, ako skurvené zviera. Ako, ako debilná obloda! Prečo mi nepoviete, čo sa deje? Ale Troli, prosím. Nehovorte. Ja tu len ja, nikto iný. Dobre som vás. Prosím, aby ste ho takto neoslovovali. Ale ona vás tak volala. Stačí! Stačilo! Ela ir para ela toca, ela si veku. Vaša žena a váš syn zostávali doma a vy ste sa chodili prechádzať na taký, na tak, taký kopec, kopec nedaleko vášho domu. A keď ste išli hore, tak, tak ste si sedávali na tie isté miesta, Império do começo. Há uns estou muito fez os gatos. Pai,